Туку да преминеме на нашата тема, некаде се доближуваме полеко кон крајот на книгата и ти можеш да одиш по вода. Ја почнав и рете нели, да, да ја завршам. Не, денеска тоа ќе биде некојаш. Понатаму, но денеска имаме глава која што носи наслов «Напуштање на сигурноста». Сигурноста под наводници. Се замислиме дека ние сме во еден брод, кој што плови час по немирни води час по мирно море, каде е најсигурното место за нас? Во самиот брод. Сигурно се, се друго што е околу бродот е многу несигурно. Како прво за мене е <laughs> несигурно на квадрата или не знам на трета, затоа што ја не знам да пливам како прво. Мегуто ако се најдете на широк широка водена површина, значи, еве, море нека биде, не мора, па и нека и Доренско езеро, не е мало, вообшто не е мало. Ајде, оди, препливајте го и, и стигнете до брегот и спасите се. Значи, наистина најсигурно место за еден морнар, да кажеме, за еден патник, е во бродот. Сето останалото обкружување е некако несигурно, непостојано, заканувачко. Знаете, во еден миг, што вели овде писателот, може да пирка тивко ветрче, кој што е баш пријатно во ве освежува и како мало маче што преде, кој што вели писател. Но веќе следниот миг тоа може да се претвори во тигар. Кој сте гледал на, она една реклама, имаше, мислам, маче му даваат, не знам што тамо, млеко или па се претвара во тигар веднаш. Значи, има многу голема разлика. Јас денови мислам дека гледавме дома на Animal Planet, мислам дека беше. Има една жена тамо во Африка, кој што, се, кој што чува, спасува лавови од лавчиња, од мали ги, ги гледа и многу се пријатни со неа, се играат и посебно ми се сладки оние малите лавчиња, ама си викам кога би можеле да останат секојаш така мали да не растат, затоа што како прво не може да ги нахраните. Како втора, кога тоаш може да ве лапнат. Значи тоа е сосема несигурно. Има многу голема разлика од маче, Дори и Марко наш дома знае да биде страшен ако го му згазнете на жуль, да кажем. Да ве изгребе така силно да, да и сносите последици, камо ли тигар. Значи. Факт е дека морето е многу несигурно, но имаме ситуација кога Исус го повикува Петр да оди по водата. И сега врз на оно што го кажавме, значи испаѓа дека тој го бара од него да го напушти, да ја напушти сигурноста, да го напушти релативно пријатното сигурно место во чамецот и да појде по потполна, во потполна непознатост и несигурност. Но дали било тоа така? Одење по вода. Има ли нешто по-несигурно? Се се обидели некој да дојдете по вода? <laughs> Не ви препорачувам. Веднаш ќе потонете. Или ако, сте, ако се обидувате, нека биде тоа некој плитко. Метар највеќе. Но, всушност е сосема обратното. За Петар во тој миг на наредбата Христова дојди, најсигурно било тоа што го правил. Одењето по вода било најсигурно. За нас како христијани, знаете ли која е најголемата сигурност? Најголемата сигурност е ако се одзвиете на, на повикот Божи и ако го слушате, ја слушате неговата заповед, неговата наредба, се доја кај слушате, вие сте на најсигурното место. Иако тоа за Петр било многу несигурно, нели, гледајќи од аспект на тоа дека вода е вода. Вода е чудна материја, како што велеше еден брат од Свети Николе, брат Гоце. Вика, многу чудна материја ми е водата. Ако ја ставиш во чаша, ќе го земе обликот на чашата. Ако ставиш во шише, обликот на шишето, вика, и Потоа, нели, знаеме, може да биде во тврда состоја, по гасовите и така натаму. Но истина чудна материја Кога. Да но многу несигурна за нас како луѓе. Но еве видовме, значи, оно што оди по вода на Христова заповед, а тоа не може да го постигне на никаков друг начин, може да биде сигурен дека тоа го прави, то, то, тоа што го прави и она што е правилно, и она што е наистина сигурно затоа што Христос никојаш не помага во она што е погрешно. И кога Христос некојаш, онсто Господ ќе ви каже, дојди, и кога дори ќе ви изгледа ситуацијата само над човечка и нешто незамисливо да го направите, вие можете во негова сила и факт е дека таму сте најсигурни. А знаете, денеска луѓето, не само денеска, од секојаш луѓето се склони да си имаат некоја сигурност, некој, некој си гради сигурност во парите, да собирање на пари, на злато, на, на имот, смета дека ете, колку повеќе има, тоа е за него сигурност во овој свет, кој што парата многу, многу значи, Не? Но, не е далеко онаа криза економска што се случи пред некоја година, кога и не е само таа криза, имало икс ситуации, па е да се врати малку порано, во бивша Југославија, кога со таа инфлација огромна, знаете како парите преку ног станува безвредни. Не знам која беше најкрупната, најголемата, со колку нули, мислам дека едно 15 на нули имаше динарот во тоа време. Мислам дека имаше некоја таква пара. 93-та беше? Да, Иде преку ноќ може таа сигурност да исчезне. Меѓутоа, тоа е тоа, некој бара сигурност во системот. Е, некој ќе рече, у, за разлика од тие првите години од нашата независност, денска е некој посигурно. Идеме некако напред. Се градат патишта, ова, она. Значи, некој ќе рече, оваа влада, мене ми е баш добра, можам да се наслонам на оваа влада, во, за разлика од онаа предходната. Но колко е тоа сигурно? <laughs> Колко е сигурен Груевски? Да се подпрете на него, да гледате некоја сигурност е во системот наш тук. Судски систем. Да заеме судски систем. Колко сте сигурни во судскиот систем во нашата земја? <laughs> да. Значи, човечката природа секојаш тежна е кон сигурност, кон стабилност. Секој сакаме да сме на цврсто тло. Сакаме стабилност во својата работа, во домот, во секој подраче од, од животот наш. Економска сигурност. Значи, никој не сака да живее во земја кај што имате инфлација, постојано покачување на цени, несигурност. Дори и денеска, вие, еве, може би некој бара сигурност и гледа сигурност во сигурна работа, сигурно работно место. Си вели, а, јас сум, а, еве, јас сум а, буџетар, че значи јас сум административец, јас имам сигурно место, сигурна плата. Што ви е сигурно денеска, да прашам? Ке ви ќе ви пуштат една инспекција или не знам, ќе, ви стават на екстерно, <laughs> ќе паднете и готово. Ќе летате од работа. Ова само карикирам, значи, затоа што ние живееме во Македонија, меѓутоа, факт е дека нема ништо сигурно. Човекот бара сигурност и човекот некако, некако како христијани, не, не ни се напушта, може би, бродот, не ни се напушта на наша конформност, наша сигурност во нашиот чамец, во нашиот брод, било тоа да е нашиот дом. оваа недела имавме прилика да гледаме пет од шесте дела, има многу убави видеа преведени со српски превод на Валтер Фајт, неговите искуства, неверојатни искуства, со демони, со страшни работи. И си правиме муавец со Снеже дома и викам, не е тежак одговорот на прашањето зашто ние немаме такви искуства. Зашто не искачаме од дома. Што сакаме да имаме искуства? А тој ревносно оди од континент на континент, од земја на земја, од град во град и проповеда и тоа е проповеда токму онаа вест која што ја прочитаме во Откровение 18.4. И тоа без никаков страф. Е, може ова прилика не е лошо да спомнам едно од искуствата кои што мене исто така ми остави многу добар впечаток, а го немате да слушното, веројатно некој од вас. Значи, прв пат, тој секојаш бил како замена на еден негов постар брат во евангелизациите што ги држа. Но прв пат го канат во Канада, значи од Јужна Африка, тој е таму, мислам дека и таму роден, таму израснал, таму студирал, таму бил професор по универзитети и така натаму. Прв пат го канат во Канада, да држи евангелизација, тој сам. И нормално било малку чудно целата таа ситуација и спремало ние слайдови во тоа време уште стекавате за живот на зверот, зверот, број 1, зверот, број 2, така натаму и така натаму. Значи, едноставно, оние бомбастични, јаки теми за кој што офакеат рагненската вест, значи. И Евангелието, вечната Евангелие, но и Вавилон, лажното Евангелие, и зверот, и жигот на зверот, и се. Она што, всушност, треба да се одржи нашата порака. И оди таму и за негово чудо, значи било зимско време, доста снежно време, за негово чудо салата била исполнета до последно место, над илјада седишта, мислам да ви кажа. За разлика од него, е, и бевме сведоци овде во универзална сала со едно разводенето Евангелие, ни Т од стројната ангелска вест, па се собраа едва стотина души. Е, може би, добро, може би, ете, има влијание и местоположбата, менталитетот тука наши така натаму, но како и да е. И сега се префрламе таму во Канада. И што се случува? Се течело добро, секоја вечер била посетена, и кога дошло време, кога почнал да ги изнесува оние силни пораки, за антихристот. Имало една група на католици, веројатно, кои што му скокнале, дури сакале да го изнатепаат во една прилика и му дофрлувале од место му велеле ти си антихрист, ти си антихрист. И што се случило? Уште таа прва вечер која имало значи, таа таква немила сцена, вика цела сала зафатена, а таму негде напред едно столче празно, И сега вика од никаде, не од главниот влез, туку од некои два споредни, кои што имала таа сала, влегува дете, младич, со Даунов синдром. Знаете, кои се оние, оние кои што наликуваат сите еден на друг. А, и седнува на тоа место, празно место. И сега, кога вие му срепуваат, детето се, а оно цело време као да пеел, знаете, онака малку со искривена уста и така натаму, како да си пеело некој песнички, ќе станело од местото, ќе се качело на бината горе, како што било така пониско од него, вика, ќе, ќе се навалеше, вика, на, моето, на моите гради, на моето срце, тука, вика, и си пееш. И овие нормално немаат сега храброст да, да скокнат на него на таква ситуација, кој би направил такво нешто. Се повлекуваат. Следната вечер пак иста таква тема. Пак истата ситуација. Само тоа место празно, повторно доаја ист, истиот младич, повторно истата сцена, повторно Господ го сочува. И една вечер кажува, вика, <laughs> јас вика до половина на предавањето, а го нема. Го нема, вика, почта на ме факја страв Каде, зошто го нема? И таман во вистински, во вистинско време повторно влегува, повторно седнува, повторно слична сцена, повторно тој е спасен од незгона ситуација. Да, и Да скратам, на крајот, од последната вечер од самата евангелизација, тој останал горе на значи, бината да ги средува своите слайдови, излегле сите, а останало, останало да седе оној, на младо момче со давно синдром пред него и, и тој го повикал горе да се качи. Се качило момчето и ќе ти поставам само едно прашање. Од каде си ти, од земјата или од И момчето му одговора. Не му ни одговора, мислам, вак само. Со прв. И подосна нити слушнал, нити го видел. Нити знаел чиво е и ни од каде е. Дали има татко, дали има мајка. Дали е можна да тоа е ангел и тоа како? Во една таква форма на еден младиш со даунов синдром, затоа што Господ точно во таа прилика знаел дека на тој начин ќе може да ги попречи овие насилници да Да направат беля. Да. Силни искуства. Добро. И често пати нашиот разум ни кажува дека на вистина ништо на земјата не е сигурно, еве како што и зборуваме. Но нашите чувства велат поинаку. Најтубаво се чувствуваме. Убаво ние, е, си имаме работа, економијата расте, и така натаму, и така натаму, и со надеж сме дека ќе биде уште поубаво и имаме некоја сигурност, да кажем. Но едно е се нашите желби и чувства, а друго она што е вистината. И за жал, тука ќе се спомнеме и самите ние, адвентистите. Адвентистите некојаш ја бараат својата сигурност во црквата. Дали црквата можеме да кажеме дека е еден вид на систем? Точно. Ако е граѓански издружение, тоа не е црква. Се фалим и имаме своји црковни згради, некои се скромни, некои преубави, но сите тие се символ на нашата стабилност и сигурност. Имаме своји водачи, повеќето угледни луѓе, на што мудрост гледаме со почит. Сега читам од текстот. Ако ни е потребен совет, ги имаме проповедниците. Ако ни е потребна материална помош, постои начин да ја добиеме. Ако имаме проблеми на работното место, има кој да се бори за нас. Ако сме болни, има кој да не посети. Ако сме тажни, има кој да не утеши. Ако сме осамени, тука ќе се најде, тука ќе најдеме друштво, значи во црквата. И ова е еден идеал, што, за жал, често пати не е така. Значи. Но сепак, <clears throat> целта е таа И знаеме дека нема секојаш да биде така. Тешко ако ние се надеваме на црквата, на тој систем како и да е. Тешко ако ние се подпираме и надеваме на проповедникот. Затоа што многу добро знаеме од прошлото дека ќе дојде време кога како што може некои не посакуваат, на вистина ќе дојде време кога ќе се заклучи таа врата таму. Ама тоа ќе биде време кога ќе се заклучи и таа другата врата таа. Значи ќе има многу врати заклучени, ќе нема никој од нас тука и на кого ќе се потврна тогаш? Кога може би ќе бидеме некаде во некоја плајан или не знам кај, каде Господ ќе не однесе. На кого ако не на Господа? Ако ние одиме по вода, ако сигурно одиме денеска по вода, ќе одиме и тогаш, по не знам каква вода и да е, колку и да е бурно тоа море по кое што ќе одиме, но ќе одиме по Божја заповед, по Негова промисла, со Негова сила и мок, и само во Него ќе можеме да бидеме сигурни. Во никаква зграда, е, имаме, фала на Бога, една прекрасна зграда, прекрасен објект, на кој што често пати е празен, но ништо од тоа не е вредно. Ништо од тоа не може, ништо, ништо од било што од тоа можеме да се поправиме ништо нема сигурност. Е што вели Елен Вајд, црквата, колку и да е слаба и несовршена, е единствениот предмет на земјата на кој што е насочен Христовиот семакен поглед. Тој постојано грижливо влимава на неа и е јакне со својот свети дух. Но, иако е така, значи, Библијата вели во Еремија 17.5, проклет да биде човек кој се надева на човек и слабото тело го смета за своја мишка, своја подпора. Или, ако не сте знаеле, ако не сте чуле, може да чуете сега дека пресметано дека средишниот стих во целата Библија, значи она му кај што буквално и по стихови, и по страни, веројатно и по содржина се преклопува, значи на две Библијата, средишниот стих во Библијата е 118 псалм, 8 стих. Знаете како, како гласи овој стих? Или го знаете, може на памет? Подобре да се надева некој на Господа, од кога да се надева на човек. Много јасен стив. Па кој да е тој човек, каков и да е тој човек, кокава и мог да има, или било што и да е, може да е шеф, може да е, не знам, може да е еве, председател на генерална конференција, може да е проповедникот во црквата, кој што ете има некој... <laughs> Веројатно, ете, може би има некој голема моќ, влијание, има, да не кажам, и добри врски, па не може, не можете да отргнете никако. Може да прави шо сака и пак не може да отргнете. Значи. Без оглед, кој да е, ништо тоа не е сигурно. Проклет да биде човек кој се надеме на човек. Тој човек во кого што се надеваме, може би е достоен за доверба, Вели слушај го било да е службеник, проповедник или учител, доколку исто како и оние во одберија го значи доколку и он, тој Накрако кажано како што Павле вели угледајте се на мене како што јас се угледав на Христа. Да, можеме да го да имаме почит и треба да имаме почит и да го слушаме и да учиме од еден таков човек. Меѓутоа да се подпреме на него никако. Наша подпрема може да биде само Господ. И, да скратиме полека изминува времето, една друга работа на која што најчесто знаеме да се подпреме, на која што е исто многу, многу несигурна подпора, тоа е нашето јас. Најчесто се подпираме на самите себе. Тоа мора да го признаеме. Вели еден цитат овде, на лозата која што се влече по земјата и се приврзува за трупци и ѓубре, мора да и се отсечат, да се подсечат ластарите кои што ја врзуваат за земски упоришта, за да најде вистинска подпора, увивајки се околу Бога. Ове Ривион Хералд. Имаше еден друг цитат кој што го отсликува времето кое што е пред нас, последното време. А тој цитат беше, гласеше Оно го најдам. Аха. Површните и неутврдените. Ова е цитат кој што се однесува на оние кои што отпаднале и се разочарале во 1944, но може да се однесува и на, на секој од нас во последно време површните и неутврдените не можеа повеќе да се подпираат врз верата на своите браки. Секој мораше за себе да стои или да падне. Тоа е еден од цитатите, но имаше еден друг кој што... Еве го. Во последниот голем судир во борбата со сатаната, оние кои што ќе му бидат верни на Бога, ќе видат дека се лишени од секоја земска подпора и подршка. Значи, иде време кога ние ќе бидеме лишени од било каква земска подршка. Минатиот пат спомнат, може би ќе треба да бидеме Илија и ќе се чувствуваме и ќе бидеме на прак, може би на разочарување, сметајќи дека сме сами кои што стоиме на страната на вистината. Но тоа ќе биде тест. И тоа е уште една причина зашто не треба да се подпираме на ништо, на било какви средства, на било каков систем, на црква, на ништо, на проповедник. Зато што ќе дојде време кога ќе немаме никаква подпора, никаква земска подпора. Ќе бидете уапсени можеби, ќе ви изведат на суд пред такви суди и такви сведоци налик на оние во Христово време и кој ќе ви помогне? Ако не е Господ со вас, а ако е Господ со нас, и ако е Господ со вас, кој ќе биде против нас? Кој може да биде песимист? Никој. Да се сетиме на случајот со богатиот младич. Или оние негови избори во Марко 8 глава 34-35 стих. Кој сака да дојде по мене, нека се одрече од себе си и нека го подигне својот крст и нека оди по мене, зашто кој сака да ја спаси својата душа, ќе ја загуби, а кој ќе ја загуби својата душа, заради мене Евангелието ќе ја спаси. Тој од богатиот младич барал да се откаже, да го раздаде богатството. Едно дека бил алчен, меѓутоа и многу повеќе заради тоа што тој гледал своја подпора и сигурност во богатството. Затоа Господ сакал да го научи дека Треба да се подпре само на Господ. Само така можеме сигурно да чекориме по водата. И кој е спремен воопшто да се подпре на самиот себе си, ако се погледне со вистински очи, а сите ние сме, онакви како што Исаија се опишал самиот себе во првата глава, шестиот стих, од петицата до главата никаде здраво место, туку повреди, синила, отворени рани, ни очистени, ни завиткани, нито заблажени со масло. Тоа сме ние. Сосеме разбирали о постапката на углените верници, кои што многу навредени го напуштиле богослужението на кое што проповедал Джон Весли, се ќе завршим со овие редови, употовајќи им израз, најдели како ги нарекол во една своја проповед Джон Весли, присутните деца гјаволски. Обичните скитници и олоши несомнено заслужуваат еден таков опис, си велат или верниците од црквата. Но никако ние. Ние сме префинити, културни, добри, чи добиле сите угледни луѓе и жени. Но тоа одредува дел од проблемот. Нашето јас може да добие разновидни форми. <laughs> Значи, ние можеме да културни добри. Е, цело време изборувавме, цел месец јануари, дека навистина можеме да имаме безпрекорни надворешни. И да научиме како тоа културно да се однесуваме, како тоа само префинети изборува да излегуваат од нашата уста. Но, што е со нашето срце, што е со нашиот ум? Тука е проблемот. Може би, прави големи дела, корисни и за пофалба, може би има и пророчка мок, може би ги сваќа сите тајни и го има сето знаење, и може би ги дава своите добра за потребите на сиромашните, а сепак сето тоа да не представува ништо, затоа што останува само непочинетото јас, што ги прави сите тие нешти. Че ние од себишност можеме да правиме прекрасни дела. Луѓе прават цркви, луѓе оставаат големи суми на пари, секој што е од нивниот вишок, патем речено, што не е жртва, не е жртва како она жена што оставила две лепти, она што го имала, тоа го оставила. Ниједно од тие жртви значи, не може да се спореди со таа неизена, но како и да е, значи, човек тоа може да го прави чисто од себишност, за своја промоција, за своја слава и така натаму. Немаме никаква сигурна потпора во самите нас, никако во самите нас, никако во проповедникот, зато што утре, не дай Боже, ако падне проповедникот, паѓате и вие. Зато што па проповедникот е како еден од вас, грешник, со своји слабости. Никако и црквата не е. Зато што некој вела, да, тоа е бродот, е тоа црквата, нели, таа ќе оди, ќе издржи и така натаму, ама при тоа криво представувајќи што всушност е црквата. Значи. Црквата не е организацијата, црквата не е деноминацијата, туку, како, како ве Лелен тоа се верните браќа и сестри, кои што ги држат Божите заповеди и имаат верата Христоа. Тоа е црквата, всушност. Нека Господ ми помогне, наистина да целосно се подпреме и да имаме целосна надеж само во Господа, затоа што Блажени се оние кои што се надеват на Господа, некој читаше вечера. Нека Господ ни помогне и нека му е слава и фала за овие полки. Амин.